Aterbea elkarteak, orotara, laureun bat leku proposatzen ditu. Horien artean, kasik eun larrialdietako lekuak dira, nagusiki kostaldeko hirietan banatuak. Kontekstu hortan, beraz, oitamar bat leku berri idekitzeko planifikatu dute. Eta azken urteetan, geroz eta emazte gehiago agertzen zaie. Pantsika Ibarbur, aterbea elkarteko zuzendaria. Eta egia da azken bi urte hauetan, Eh, galdera gerota eta eh, handitu direla, uh, eh, emazten beharrak adierazi dira, eta pasatu gira uh, bost tokitik gaur egun amazazpi tokira. Beaz hor, uh, emazten egoera biziki kezkarri da, uh, emazten, uh, emazten jasaiten duten edo zein bortizkeria uh, nagusi bat da. Eta horren inguruan biztan dena, haien babesa, ba, lentasunezkoa bilakatzen da gure egiturentzat eta beraz, indarkerien emendatzeari aurre egiteko, Elkarteak protokoloak plantan ezagri ditu bere egituren barnean. Uh, karikan diren enko puruetan, uh, betidanik erraiten da gehiengoa uh, gizonak uh, direla, eta errealitate bat da ere. Eta horren inenguruan beraz prebentzioa iniz egiten dugu gure egituretan, Eh, gizonen gan, gure igituren bahnean, bortizkeriaren kontrakoa biztan dena, gizon emazten arteko ahemanak ere zaintzeko, hori alde batetik. Eta gero, egoeraren araberan, eh, gauza bereziak ere uh, plantain hartzen alditugu. Aipatutako adibideetan, beraz, afarientzako lehenago ideki emazten zat, eta gune bereziak sortu, bereen artean lasaiago izateko, besteak beste. Neu horiekin, emazteen segurtasun sentimendua indartzea espero dute eta horokorki edo zein etxerik gabeko pertsonak ongi sentitu dezan.